Book 2 53 მაღაზიები მაღაზიები ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ. ჩვენ ფეხბურთის ბურთის ყიდვა გვინდა. ჩვენ ფეხბურთის ბურთის ყიდვა გვინდა. ჩვენ სალამის ყიდვა გვინდა. ჩვენ სალიამის ყიდვა გვინდა. ჩვენ წამლების ყიდვა გვინდა ჩვენ წამლების ყიდვა გვინდა ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ ფეხბურთის ბურთი რომ ვიყიდოთ ჩვენ სპორტულ მაღაზიას ვეძებთ ფეხბურთის ბურთი რომ ვიყიდოთ ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ სალამი რომ ვიყიდოთ ჩვენ ხორცის მაღაზიას ვეძებთ სალიამი რომ ვიყიდოთ. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ, წამლები რომ ვიყიდოთ. ჩვენ აფთიაქს ვეძებთ, წამლები რომ ვიყიდოთ. ოქრომ ჭედელს ვეძებ. ოქრომ ჭედელს ვეძებ. ფოტო ატელიეს ვეძებ. ფოტო ატელიეს ვეძებ. საკონდიტროს ვეძებ. საკონდიტროს ვეძებ. ბეჭდის ყიდვას ვაპირებ ბეჭდის ყიდვას ვაპირებ ფილმის ყიდვას ვაპირებ ფილმის ყიდვას ვაპირებ ტორტის ყიდვას ვაპირებ ტორტის ყიდვას ვაპირებ იუველირს ვეძებ ბეჭედი რომ ვიყიდო იუველირს ვეძებ ბეჭედი რომ ვიყიდო ფოტო ატელიეს ვეძებ ფირი რომ ვიყიდო. ფოტოატელიეს ვეძებ ფირი რომ ვიყიდო. საკონდიტროს ვეძებ ტორტი რომ ვიყიდო. საკონდიტროს ვეძებ ტორტი რომ ვიყიდო.